Kiek vėliau buvo žydų šventė ir Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Jeruzalėje prie avių vartų yra maudyklė hebrajiškai vadinama Betsata, turinti penkias stoginės. Jose gulėdavo daugybė ligonių, aklų, raišų, išsekusių, kurie laukė vandens sujudant. Mat kartkartėmis maudyklė nusileisdavo angelas ir sujudindavo vandenį kas vandeniui sujudus pirmas lipdavo į tvenkinį, pagydavo, kad ir kokia lyga būtų sirgęs. Ten buvo vienas žmogus išsirgęs 38 metus. Pamatęs jį gulinti ir sužinojęs jį labai seniai sergant, Jėzus paklausė, ar norėtum pasveikti? Ligonis atsakė, viešpatie, aš neturiu žmogaus, kuris vandeniui sujudėjus mane įkeltų į tvenkinį. O kol pats nueinu, kitas įlipa greičiau už mane. Tada Jėzus tarė, kelkis, imk savo gultą ir eik. Ir žmogus, bematant išgyjo, pasiemė gultą ir pradėjo vaikščioti. Toji diena buvo šabas, todėl žydai užsipuolė išgydytąjį. Šiandien šabas tau negalima nešti gulto. Jis paaiškino, tas, kuris mane išgydė, man liepė, imk savo gultą ir eik. Jie klausinėjo, o kas tasai žmogus, kuris tau liepė, imk ir eik. Išgydytas jis nežinojo, kas jis, kadangi Jėzus buvo pasitraukęs dėl minios susirinkusios toje vietoje. Vėliau Jėzus jį sutiko šventykloje ir tarė, Štai tu esi pasveikęs, daugiau nuodėmių nebedaryk, kad neatsitiktų kas blogesnio. Žmogus nuėjo ir pranešė žydams, kad jį išgydė Jėzus. Žydai dėl to ir persikėjo Jėzų, kad jis taip darydavo šabo dieną. O Jėzus jiems sakydavo – Mano tėvas darbuojasi lygi šioliai, todėl ir aš darbuojuosi. Užtad žydai dar labiau ieškojo progos jį nužudyti, nes jis ne tik nepaisydavo šabo, bet ir vadino Dievą savuoju tėvu, šitaip lygindamas save su Dievu. Iš šį kaltinimą Jėzus jiems atsakė. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, Sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą. Nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. O tėvas myli sūnų ir parodo jam visą, ką pats daro. Ir jam parodys dalykų dar didesnių už šituos, kad jūs stebėsitės. Kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sunus gražina gyvybę, kam tik panorėjęs. Ir nieko tėvas neteisė, bet visą teismą pavedė sūnui, kad visi gerbtų sūnų, kaip gerbė tėvą. Kas negerbė sūnaus, tas negerbė jį siuntusio tėvo. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną į gyvenimą – ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, ateis valanda ir dabar jau yra, kada mirusieji išgirs Dievo sunaus balsą ir kurie bus išgirdę, tie bus gyvi. Kaip tėvas turi gyvybę pats savyje, taip davė ir sūnui turėti gyvybę pačiam savyje jis taip pat suteikė jam galę teisti, nes jis žmogaus sūnus. Nesistebėkite, kad ateis valanda, kai visi gulintieji kapuose išgirs jo balsą. Kurie darė gerą, prisikels gyventi, kurie darė blogą, prisikels stoti į teismą. Iš savęs aš nieko negaliu daryti. Aš teisiu, kaip girdžiu, ir mano teismas teisingas, nes aš ieškau ne savo valios, bet valios to, kuris mane yra siuntęs. Jei tik aš pats apie save liudičiau, mano liudėjimas nebūtų tikras. Bet apie mane liudyja kitas ir aš žinau jo liudijimą apie mane esant tikrą. Jūs buvote nusiuntę pasiuntinius pas Joną ir jis paliudijo tiesą. Aš nesigriebiu žmogaus liudijimo, bet šitai kalbu tam, kad jūs būtumėte išgelbėti. Jonas buvo degantis ir šviečiantis žiburys, tačiau jūs panorėjote tik valandėlę jo šviesa pasidžiaugti. Aš turiu aukštesnį liudijimą negu Jono. Tie darbai, kuriuos man skyrė nuveikti tėvas, patys darbai, kuriuos aš darau, liudija apie mane, kad mane yra siuntęs tėvas. Taip, mane pasiuntęs tėvas paliudijo apie mane, bet jūs niekada nesate girdėję jo balso, nei regėję jo veido, ir jo žodis jumise nesilaiko, nes jūs netikite tuo, kurį jis yra siuntęs. Jūs tyrinėjate raštus, nes manote juose rasę amžinai gyvenimą. Tie raštai ir liudyja apie mane, bet jūs nenorite ateiti pas mane, kad turėtumėte gyvenimą. Garbėsių žmonių aš nepriimu. Aš matau, kad jūs neturite savyje Dievo meilės. Aš atėjau savo tėvo vardu, o jūs manęs nepriimate. Jei kitas ateitų savuoju vardu, jūs jį priimtumėte. Kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kuri iš vieno Dievo ateina, jūs neieškote. Nemanykite, kad aš jūs kaltinsiu tėvui. Jūsų kaltintojas yra mozė, į kurį esate savo viltis sudėję. Jeigu jūs tikėtumėte moze, tai tikėtumėte ir manimi, nes jis rašė apie mane. Kadangi jūs netikite jo raštais, kaipgi patikėsite mano žodžiais?